Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero, urtero, aur baten ilusio berarekin. Egin nuen nuen nuen nuen nuen antxetadik Nafarrora. Euskal Irratietako eta Antxeterratiko entzuleok, zer modu zaudete, dena ondo? Bueno, ostirala da, eta horrek esan nahi du, ba, azte burua iristeko gutxiago falta dela, eta ordu batak direlarik, ba, Antxetatik Nafarroako, Nafarroara egingo dugu jauzi, ba, bueno, Antxetatik Nafarroara, saio honen bidez, ba, zuen hor nahi Xavier Martínez Antoñana, eta aurkezpenak eginak, bueno, gaurkoan, gai jorratuko ditugu Gaurko saioan. Bueno, PSN keremu ez Euskaldunean duen jarrerak akordio programatikoa urratzen duela dio geroa baik. Sindikatuek osasumideari eskatu diote azpikontrata baterako lanean hilzen gazte baten eriotza ikertu dezala. elak kritikatu du ezkerriko alderdiek ez dutela oposiziorik egiten arlo ekonomikoan eta bidegabekeria horrekin amaitzeko erreforma fiskala behar dela. Ibilgailuen konponketarako tailerretako langileen greba egingo dute ekainaren amaieran sektoreko hitzarmena berrikus dadin eskatzeko. bi mila sinadura bildu dituzte azpila eraiki nahi duten merkataritza gunearen aurka. Kirolarloan osasunaren fitxaketak eta Sier Martinez atleta izango ditugu aipaegai eta kulturalbistei albistei dagokionez biarrandosian zetakek kontzertua eskainiko duenaren berri emango dugu. Eta beti bezala, aste honetako gure lurraldearen barrena saioarekin emango diogu amaiera gaurko saioari. Aste honetan, agotak izan dire protagonistak. Hori guztia kontuan izanik, eman diezaiogun hasiera gaurko Gaurko saioari. PSN eremu ez euskaldunean duen jarrerak akordio programatikoa aurratzen duela dio geroa baik. Iragan astean Javier Remirezen iragarpenaren ondoren eremu ez euskaldunean euskararen ezagutza ez dela baloratuko. Iragarpen horren ostean geroa baik gogorarazi dio ba gobernuan ez dagoela adostasunik merituak baloratzeko dekretuaren inguruan. Gaiaz galdetuta zorrotz mintzatu da gaur Maria Solana parlamentaria salatu du 2019an Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak dekretuaren zati bat bertan bera utzi zuenetik urte eta erdi egon direla negoziatzen saiatzen baina ez dutela adostasunik lortu eta jada ezin dela gehiago luzatu. Hutsune horrekin oposizio eta lehiak eta publikoek aurrera egiten dutenez kaltetu ugari egon direla eta behingoz konpondu behar dela egoera. PSNRi xantaien aurrean tinko mantentzea eskatu dio eta irizpide teknikoak jartzea aurretik, ez interes e, alderdi alderdikoiak. Bueno, e, eh, PSNeko bozera maile Ramon Alzorraizek, bueno, ba, eh, erantzun bitxia eman du, hizkuntza bat, kasu honetan Euskara, ez dela defendatzen ura administrazioan sartzeko orduan gehiago edo gutxiago baloratuz, baizik eta ura ez erabilita talkak bilakatzeko eta bere alderdia euskara bultzatzaren alde dagoela. Haren iritziz, ez dira akordio programatikoa urratzen ari eta argi utzi du ez dutela jarrera aldatuko gobernuko kide nagusi ezarago alduguko eta ezkerreko ezkerreko ba bozera maileek iragan legegin giltzaldiko jarrera mantentzen dute, orduan adostutako akordioa defendatu dute, eta zentzugabekeritzat jo dute kanpoko hizkuntzak baloratuak izatea, eta bertako hizkuntza bat berriz, ez EH Bilduk ere, kezkaz hizkuntza eskubidetan atzera egiteko e, tentazioak ikusten ditu, ez bakarrik dekretuari lotutako adirazpenagatik, baita adibidez, bazein baitere muko ikaslei batxillergoa euskaraz egiteko oztopoak jarrita ere, eta atzerapen horien aurrean tinko erantzuteko asmoa agertu du Adolfo Araizek. Navarra sumako bozera maiak berriz esan du, ez dela fidatzen pesenerekin, eta letra xea irakurriko dutela. Honekin batera, arartekoak Iruña, Iruñeko udalari gomendatu dio, Euskarazko arreta ziurtatzeko neurriak arditzala. Administrazioan, Euskaraz taldeak aurkeztutako kexa haintzat hartu, hartu du Javier Reneriz Nafarroko arartekoak, udaleko irigintza gerentzian ez dago Euskarazko profila duen lanposturik hogeita mesortzi langile ari dira iruneko udaleko irigintza gerentzian, eta esandakoa horien artean ez dago profil elebidunik. E, hori salatu du administrazioan Euskaraz taldeak maiatzaren hogeita maikan, kexa aurkeztu zuen Nafarroko arartekoan, eta onako gomendio hau eman berri dio Javier Nelizar artekoak iruñeko udalari. Euskararen erabilera arautzen duen udal ordenantzen xedatutakoa aplikatuz behar diren neurriak arditzala herritarrek irigintza gerentziarekin ahoz zein idatziz Euskaraz jarduteko eta erantzuna hizkuntza horretan jasotzeko duten eskubidea bermatzeko. Nafarroan gehien irabazten duten enpresak dira zerga gutxien ordaintzen dutenak adirazi zuen Michel Lakuntzak Ela sindikatuko bozera maileak Nafarroko parlamento urrean egin zuten ekitaldian Ela kritikatu du ezkerreko alderdiek ez dutela oposiziorik egiten arlo ekonomikoan eta bueno, bidegabekeria bidegabekeria e, horrekin amaitzeko erreforma fiskala e, aldatu behar dela defenditu du sindikatuaren idazkari nagusia den Michel Lakuntzak Nafarroko parlamentuaren aurrean. Bueno, jarraian, mitxelakuntza bera entzungo dugu. Gure gaurko aldarria da erreforma fiskal baten eh, beharra. Guk e, uste dugu garai hontan eh, beharrezko autopolitiko bat izan beharko, izan beharko lukela. Gauzaz berreinen gatik, ez? batetik ikasi dugulako aurreko krisietan ze pasatzen den eta nola ateratzen garen krisi hoietatik, ez? Eta ikasi dugu ere bai, desberdintasuna egiten dela, zabaldu egiten dela eta hori hola izan ez dadin, eh, autopolitiko bat eta erabaki politikoak e, behar ditugula, ez? Badakigu ere bai zorra igotzen eh, ari dira, badakigu ere bai murrizketak etorriko direla eta hori ekiditzeko planteatzen ari gadena da, hain zuzen ere reforma fiskal baten e, beharra. Bestalde, ze esango nuke hemen eh, tratu pi, privilegiatu bat ematen zaiela batzuei, enpresa askok ez dute beraien eh, tekinetatik eh, zergarik e, ordaintzen, eguneko enpresan eguneko iruro gehiak ez du ordaintzen e, zergarik hemen Nafarroan, eta bestalde ere bai oso edatua dago, denok dakigun bezala, iruzurra enpresen, enpresen munduan. Ez? Horregatik gure ustez, E, horrekin bukatu beharra dago, beste neurri batzu jarri behar dira martxan, eta salatu nahi dugun beste kontu da ere bai, naizta barzina, oain dela sei urte atera gobernutik, hemen barzina jarraitzen du agintzan, Berak jarritako neurri hoiek orainikan ez dielako indargabe. Presen gaineko zarkan plateatzen duguna da euneko goita bostea porraindu behar dutela enpresa hoiek, bukatu behar dela dagoen iruzurra, iruzurrarekin eta besteak beste ondare zergetan ebai igo, igo behar diela. Eta azkenengo mezu bat, ezkerrari, ezkerri instituzionalari hau jardezan erdigunean. Guretzako hemen eh, fiskalitatearekin hasten da ez zer den, ezkerra edo eskuina, eta, eta gure ustez alako gaiak eh, erdigunean jarri behar dira, besteak beste, osasun bidea eh, hobetzeko, e, eredua hobetzeko, hezkuntzan e, dagoen eredu publikoare hobetzeko, etxe bizitzaren inguruan egin beharrekoak egiteko, eta gure ustez behar soziale hoiei erantzun bat emateko. Bueno, ba, sindikatuek osasun bideari eskatu diote, azpi kontrata baterako lanean hil zen gazte baten eriotza, ikertu dezala, iragan maiatzaren amazazpian herri berrin gazte bat hil zen auto istripu batean, gazte ura une hartan, ba, emoderi batuak e, eh, garraiatzen ari zen Nafarrako ospitalguneko odolbankutik tuterako odolbankura, alegia osasun, bidere, usa, osasun bidearen dako balanean ari zen. Azpi kontrataturiko enpresa baten bidez. Sindikatuek lan istripu hau ikertzeko eskaria egin diote osasun bideari. Izaskun Juarez labeko ordezkaria eta Andoni Larralde elako ordezkaria. Zergatik langile honek bere kotxe propioarekin gidatzen zuen edo hori ematen du izan dugun informazio eskasarekin, zergatik joaten zen eh, errepide nazional batetik eta ez autobiatik, ea enpresa okonek enpresak e, bidesariak ordaintze zituen, ea diru publikoa jasotzen zuen eta zergatik e, eta administrazioaz e, jarraitzen dituzu kontratatzen olako zerbitzuak jakinda baduela dirua eta kapazitatea olako zerbitzua bera sumitzeko. Orduan, bueno, hemen gaude salatzen istripu hau ikertu dadila eta lan istriputza eta aitortua izan dadila eta osasun bere erantzunkizuna hartu dezan eta subkontratazioarekin amaitzeko zerbitzu publietan, publikoetan. Jakin izan dugunez, eh, dela bihazte herriberri parean, eh, undagoita bat errepidean eh, hiltzen persona lanean aritzen. Zehazki osasunbideak odolbankurako azpika otratatuako garraio enpresa batean, transportesoko enpresaren Eta zentzu hortan lehenik eta eskatu nahi dugu, lan istripu gisa hartu dadila ezberrau, eta hortik aurrera eskatzen dugu egin dadila e, behar den eh, ikerketa sakon bat, argitzeko eh, zer gertatu den eta argitzeko gehien bat e, bidea eta azpi kontrataren artean egon daitezkeen koordinazio e, utxuneak. Solatu nahi dugu, e, nolabait privatizazioa eta e, externalizazioa erabiltzen direla etekinak handitzeko langileen lan baldintzen kontura, kasu hontan osasun izaten diogu ardura ez dela azpi kontratatzen eta orduan eskatzen diogu exigitzen diogu kontrolatu dezala azpi kontratetan e, eh, plantillen segurtasun barriltza betetzen direla eta betetzen ez direnetan eskatzen dioguna da berriro ere kanboratutako zerbitzu publiko horiek bere gain hartzea. Eta bukatzeko, e, aurten Nafarroan beratzildako ditugu nezkero lan istripuan, hauetatik gehienak errepidean, eta zentzu hortan hemen gauden sindikatuok eskaera zehatza egina diogu e, Nafarroko gobernuari gurekin bildu eta e, proposamen zehatzeta zitzeiteko, egiteko, gobernu honek ez digu erantzun ere egin eta zentzu hortan eh, eskatzen dioguna da utz zaila, utz ezala utz diezaiola beste aldea begiratzeari utz ezala alde batera elkarrezketa soziala era bat klientelarra eta ezeraginkorra dena eta e, elkartu dadila gurekin hitz egiteko gure proposamenetaz eta zehazki errepietan ematen diren lan istripuak e, burrizteko neurrietaz Bueno, ba, Bilgaiuen konponketetarako tailerretako langileek greba egingo dute, kainaren amaieran, sektoreko hitzarmena berrikus dadin eskatzeko horretarako Nafarroko gobernuaren bitartekaritza eskatu dute bozera maiek eta adierazi dute patronalak eginiko azken proposamena ez dela nahikoa. Itzarmena duela bi urte eta erdi ez dute berrikusi langileek eta patronalak eta hori aldatzeko abiatu dute negoziazio maila eta bertan parte hartzeko eskatu diote Nafarroako gobernuari sindikatuek euren eskakizunak bidera ditzan baten ulertzen dugulako diru laguntza jasotzen ari dituztenean enpresak eta eh, tailerrak e, modu batez e, beraiek langileen e, baldintzen e, arduradunak direlako baita eta araintzuk daukatelako eh, patronalak e, pandemia zizenetik blokean sartu zen patronalari argi utzi genion gu bitartean negoziatzeko, negoziatzeko pres gaudela, baina pausoak ematen ez ziren bitartean, pues gu e, mobilizazioekin jarrituko dugula. Plataformaren barruan dauden e, iru ardatzen nagusiak dira atzerapenak ezin ditugu zela galdu langileak e, soldatai goreak, soldatea eta tauletara egitea eta e, inaplikazio klausula ze azken finean behar ditugu e, bermeak e, eh, solata igora hoiek e, aplikat justizia Bueno, ba, gaiez ez aldatu, zori Imanol Rodriguezen lab sindikatuko ordezkaria justizia arloa digitalizatzeko Nafarroak erabiltzen duen nabantiu sistema Euskal eh, Autonomia Erkidegoak aintzat hartuko du eta Eduardo Santos Itoitz justizia kontseilariak txalotu egin du EAetik emandako urratsa, ba justizia herritarrei eskuragarriagoa egiterako orduan. Jarraian Eduardo Santos Itoitz bera kontseilaria entzungo dugu. Justizia zerbitzu publiko bat da, haman artean egin behar dugu. Iritarrek merezi dute zeren azkenian justizia da e, iritarrek daukaten azken tresna bere eskumen guztiak, bere eskubide guztiak bermatuta izan daitezen. E, Zoriontzeko da, azken finean e, e, Euskadi komunitate honetan sartzea, zen horrek baimenduko digun nolabait ba, bantiu sistema hobetzea eta guztien artean e, izatea justizia eragen korra. Bueno, ba, bi sinadura dituzte, bildu dituzte, azpila gainein nahi, eraiki nahi duten merkataritza gunearen aurka, izan ere, bueno, ba, merkatal gune handiak geroz eta ugariagoak dira, eta badirudi beste baten e, sortu nahi dutela. Bi aste eskazetan, ba, bi mila irureun eta laurogeita sinadura bildu dituzte arrosadia azpila gaina eta iturramako auzotarrek iruneko udalak ere eraiki nahi duen merkataritzagune handiaren aurka. Pasaden osteguneko udalbatzan parte hartu zuten proiektu honen aurkakotasuna adierazteko eta tokiko merkataritzaren aldeko aldarria zabaltzeko. Jarraian, Oiana Huerta, arrosadiako bizilaguna entzungo dugu. Gaude, Iruñako udalari arrosadia azpilagaina eta iturramoko auzotarrek egin dugun sinadura bilketa helarazteko. Bi asteetan milaka sinadura biltzeko gai izan gara auzo tokiko eta horbileko merkataritza azalare handiko ugaritzeagatik eta internet bidezko erosketa bezalako kontsumo moduarengatik asko sufritzen ari zen. Gura auzoetan kaletatik paseo bat ematea besterik ez da egin behar. Persianak jaitsiak, lokala utxak eta sarri kartelak erakutsiko, lehen burdindegiak, mertzeriak, hilapaindegiak, arropa dendak edo agriztapen dendak zirenetan. Horrek guztiak esan nahi du enplegu galerak zutenak, kontsumo zirkuitu hurbil eta jasangarrien galera. Auzoetako gizarte zuntzaren murrizketa, bizilagunok harremanak izateko zeltasunak. Gure auzo eta hiriak gune triste eta grisagoak bihurtuz. Kanpaina hau Arrosadia, Azpilagaina eta Iturrama auzoetako biztanleek sustatu dugu, baina ez gaude bakarrik. Nafagarroko merkatarien elkarte eta federazio ezberdinak merkatari txiki partikularrekin eta hainbat taldeekin batera hemen gaude gaur. Izan ere, gaur hiru auzo hoiek gara, galtetuak, baina bihar zuen auzoak ere izan daitezke. Harri eta garbi izaten dugu, ez dugu azpilagainako hegoaldeko merkataritza gunerik nahi. Horregatik, Iruñako udalari eta Nafar gobernuari eskatzen diegu merkataritza garapen hori erabat gelditzeko. Beste albiste batzuei dagokienez, asteantean jarri zuten abian COVID pasaportean Nafarroan, aforrako herritarrek astelenetik eskuratu ahal izan zitu, e, izan dezakete, ba, eh, COVID ziurtagiri digitala, horrela eramaileak errazago mugitu al izango, izango du, Europar batasuneko lurraldean barrena, titularrak COVID emeretziaren aurrean, baimendutako txertoaren bat jaso duela, gaixotasunik, gaixotasunetik sendatu dela, edo Europar batasunak eh, balioztutako proba bat egin eta emaitza negatiboa izan duela, egiaztatzen duelako ziurtagiria, ba, astereneko iruetatik aurrera jarri zuten eskuragarri, osasun karpeta pertsonalaren bidez gaiu mugikor batean gorde izateko eta aste honetan aurrez aurre izapidetu ahal izango da osasun zentroetako administrazio zerbitzuetan. Eskatzaileari lehen hezkuntzako ohiko langileek ba, emango diote harreta eta eskatzen badu, paperean ere emango zaio. Asmoa, ala ere, formatu digitala eta osasun karpeta indartzea da, edukiari dagokionez online zerbitzu zabalagoa baita, eta dagoeneko eunda gita bat mila pertsonak ba, baliatzen dute e, erraminta hau eta pandemian zehar ikusi den bezala, erreza da alta ematea. COVID ziurtageri digitala ministerioarekin eta Europar batasunarekin batera garatu da eta osasun, bede, osasun bidean osasun zerbitzuko informazio sistemen taldeek eta unibertsitate berrikuntza eta eraldaketa digitaleko departamentuko osasun teknologien zerbitzuak landu dute nafarroan. Bai bertsio elektronikoan, bai paperean sinadura digitala duen QR kode bat du ziurtageriaren benetakotasuna, osotasuna eta baliozkotasuna modu seguruan egiaztatzen dituena eta aldi berean dokumentuaren balizko faltsutzeagatik babesten duena. Bueno, kodeaz gain informazioa irakurtzeko modukoa izango da eta Nafarroan hizkuntza ofizialetan gazteliniaz eta euskaraz emango da baita ingelesez ere. ziurtagiriko elementuen baliozkotasunari dagokionez, txertoa jaso izanaren egiaztapenak ez du iraungitzen oraingoz eta infekzioa sendatu izanaren egiaztapenak berriz antigenoen test azkar bat edo PCR proba bat egin eta hamaika egunetik ehunda laro egunera arteko balioa izango du bestalde emaitza negatiboa izan duen proba diagnostiko bat gainditu izanaren ziurtagiriaren indarraldia berrogeita sortzi ordukua izango da eta antigenoen test azkar baten kasuan bueno, ba, irurogeita amabi ordukoa PCR baten kasuan. E, oraingoz, e, osasun sistema publikoen egindako probak sartuko dira ziurtagirian eta aste honetan laborategi pribatuetan egindakoak ere sartuko dira. Ez dira sartuko azterketa egiteko baldintza kontrolatu ezin diren probak. Ala nola etxeetan, adibidez hainbat bidetatik ematen diren autodiagnostiko test jakin batzuk horretarako Europar batasunak homologatutako testak izan behar dira. Europa Arbatasunaren COVID-ziurtagiri digitalaren helburua da Europa Arbatasunean zirkulazio askea erraztea eta aldi berean osasun publikoaren babesa bermatzea titularari balizko murrizketak saiestuz ala nola probak eta berrogei aldiak egitea edo autoisolamendua naiz eta horiek balortzea ez den alde zaurreko baldintza Europako eremuan zirkulazio askea izateko. Bukatzeko, askatasuneko ikasleek askatasunaren botila ibilaldiaren laugarren edizioan parte hartu dutenaren berri eman behar dugu Memoriaren Nafarrako Institutua kantolatuta, ibilbidea ezkaba gotorlekua eta urepelen arteko bidetik igarotzen da eta mila bederatzerunen eta hogeita emesortziko maiatzeko iesaldi handia gogorarazten du. Burlatako askatasuna BHIko ikasle talde batek, askatasunaren botiak, ibilaldiaren laugarren edizioan parte hartu du gaur goizean, GR, berreun eta hogeita bostaren lehen etapa zeharkatu San Cristobaleko gotorlekutik olabeko obiraino. Bueno, mendiko ibilaldi honek eta oroimen historikoaren lekuak, mila bederatzireun hogeita emesortziko maiatzaren hogeita bian ezkabako gotorlekutik, gotorlekutik ies egindako hiru presoen urratsak jarraitzen ditu muga zeharkatu eta urepelera ba, iristea lortu zutenak. Jarduera, Nafarroko Memoriaren Institutuak antolatzen duen memoria duten eskolak eh, programaren barruan kokatzen da, 2018ko eta 2018ko edizioetan laure ikasle inguru ba izan ziren aldi bakoitzean, zortzi eta zazpi ikastetxeetako urren ezurren. Gaur egindako lehen etapa horretaz gain, azken, eh, azkenekoaren ibilbidea egiten ari ziren sorogin eta urepel artean, irugarren edizioa, Bueno, ba, ko ekainean bertan bera utzi behar izan zen konfinamendu egoeragatik, naiz eta aurrikusita zegoen aurreko urteetan, baino mutil gehiago egotea. Amar ikastetxe zehazki. Horengo honetan, jarduerari eutxi nahi izan zaio, baina E, formato murriztuan datorren ikasturtean berriz egiteko asmoarekin ikastetxe askok baitaude jarduera hori egiteko e, interesaturik. Jardunaldia ezkaba gotorlekuan hasi da eta Fermin Ezkieta ikertzailea gotorlekuaren eta IESaren testu inguru historikoa azaldu du bertan ekitaldian Ramon Aroren zeniden testigantzak er, erretratu bat eta bi gutun sartu dituzte horietako bat IES egin baino bost egun lehenago idatzitakoa. Preso IES larien gorpuzkiak 2006ko abuztuaren abuztuan atera zituzten, usetxin, Nafarroko gobernuko DNA bankuen eta Kataluniako Generalitataren arteko lankidetzari esker identifikatutako gorpuzkiak joan den astean eman zizkio den Salamankako familiari. Ola bera iristean, memoria historikoan, ba, memoria historikoaren lekua ikasleak joan den e, eh, 2006-an, mila bederatzerun eta hogeita maseiko kolpe militarraren amasei biktimaren gorpuzkiak obitik atera zituzten obian izan dira, e, bertan omenaldia egin dute. Bai askoko perriak eh, errepasatu ostean kirol berrietan zentratuko gara jarraian osasunari dagokionez aste garrantzitsua izan da honakoa. Bueno, ante Mudimir eh, aurrelaria bederatzi milioiren gatik sinatu zuten astelenean, zaia zen fitxaketa, garestia, baina osasunaren zuzendaritza taldeak bueno, gauzatu zuen. Maiorkari bederatzi milioi ordaindu dizkio eta bi mila eta hogeita boster arte sinatu du batalde gorritxoarekin. Jon Moncayolaren kontratua ere, amar urtez berritzeko akordiora, ziren urrengo gunean, aste artean bueno, e, kluba eta jokalaria ados izan ziren eta 2000 eta hogeita hogeita maikara arte luzatu dute John Monkaiolak eta osasunak ba, lotzen zioten kontratua hogeita bi milioira handitu da etete klausula bigarre mailara osasuna jetxiko balitz zortzira murriztuko litzateke etete klausula hori eta horrela, bueno, ba, atletik eta premierreko taldeen interesak ba, alboratu dituzte. Bajei dago Ruben Martínez atezaina AEK Larnaka taldeak eh, fitxatu du eta Enrik Gallegok, bueno, ba, hainbat eskaintza gaso ditu o, osasunako aurrelariak, bueno, ba, aurreko urtean, Josu Ganutzak aipatu zigun eh, osasunatik irtetzeko aukerak izan zituela, aurten lehenengoetarikoa izango da taldea usten eta badirudi, ba, eskaintzak badituela. Hey! eskubaloian ere badugu zer esan izan ere, bueno, helbetia naitasunaren bigarre emakumezkoen taldeak hogei eta hemen sortzi irabazi zion usurbil talde gipuzkoarrari eta emakumezkoen bigarren mailara igo da talde nafarra itxakok utzitako utxunea bai alabai berreskuratu behar du eskubalo, nafarrako eskubaloiak eta jada, bueno, ba, ba, bi talde izango ditu emakumezkoen eh, liga horretan gurpea beti ona taldeak eta orain bueno, ba, elbetia anaitasunaren emakumezkoen taldea. Zorionek dagoenekoak gu bai. Aztelenean errepasatuko ditugu berri guzti hauek zentzuz, baina ezin dugu ba, Asier Martinezen inguruan hitz gabe e, kirol tarte honi amaiera eman, izan ere Asier Martinezek atzo Marseillako irekian, eta bai, atletismoa sari gala, ari gara, sekulako denboraldia egite egintein ari den gazte iruindarrak, ba, egungo atleta indartxoenetarikoan bilakatzen ari da. Bueno, atletismoari dagokionez, egun mar metro ezidunetan parte hartu zuen, Marseillako irekian esan, esan bezala, eta, bueno, ba, proba irabazi, eta Tokioko Joko Olimpikoetarako lau eunenekoetara geratu zen urbildu marka, eta tira, e, lortzekotan ari da Asier Martinez. Aurreko batean ere bi eunenekoetara urbildu zen, atzo aldiz, aizea kontran izan zuen proba osoan zehar, eta tira, e, ba, lau eunenekoetara geratu zen. itzala pelarretan marrazten Musu bat larrunen Gara gardo bat zerura eroritako enomenez Erri txikietako festetan esnatuko bagin... Kulturari eh, Nafarroko emakume bertsolarien ahotsak disko batean bilduta izango dira, Nafarroko bertsozale elkarteak bultzatutako gure aldetara, Nafarroko emakume bertsolariak egitasmoak herrialdeko emakume bertsolarien sortak jaso ditugun bakarka zeintaldean eginiko amalau kantetan. Bertso idatziei bultzada ematea zarago, Nafarrako emakume bertsolariei ahots ematea du helburu proiektuak elkarren arteko sarea sendotu ostiralean aurkeztuko dute egitasmoa jendaurrean, hinen, ba, gaur bertan, eta e, egingo duten ekitaldian. Nafarrako emakume bertsolarien bertso sortak eta ahotsak biltzen dituen diskoa gure aldetara Nafarrako emakume bertsolariak izenekoa da. bi helburu nagusi ditu Nafarroko bertsozale elkarteak bultzatutako egitasmoak batetik Nafarroko kulturaren ondare diren bertso sorta idatziei bultzada ematea jaso eta ikusgarri egitea eta tradizionalki landutako bertsoen aldaera horrek gaur egun ere lekua baduela ikustaraztea eta bestetik Nafarroko emakume bertsolariei ahotsa ematea e, izan ere bueno, ba, e, bidez, elkarren arteko sarea sendotzea eta emakumeek bertsolaritzana e, esateko dutenari bozgora baiu bat eskantzea da honen xedea. Betirako biziko zela lagun minek iniluna barra eterna labi urtuko da kultur programaren hogeita zeigarren edizioa ekainaren emezortzitik iraiaren laura bitartean egingo dute, aurtengo kultur programak Nafarroko hogeita emezortzi herri eta hiri zeharkatuko ditu eta artista Nafarren hogeita sortzi ikuskizun eskainiko ditu. programazioa ostegun ostiral eta larun batetan izango da turismo arloko jarduerak osatuko dituzte kultur proposamenek beran hasiko da iraiaren emesortzian hogei, berriro taldearen kontzertu batekin eta iraiaren lauan amaituko da tuteran pamplona jazz taldearen emanaldiarekin eta hartatxoan Bueno, ba, la niña Ioren kontzertuarekin. Toki hori ez gain, Tafaia Elizondo, Uxue, Utsagabia, Koreia, edota agoitzera iritsiko da. Iazko edo edizioan kultur programak lau mila irureun pertsona baino gehiago bildu zituen. Rebeka Esnaola, kultura eta kirol kontseilariaren arabera, egitasmoaren helburuak dira kalitatezko eskaintza artistikoan zabaltzea lurraldean zehar. Tokiko erakundei kultura edatzen laguntzea, sektorea bultzatzea, eta bueno, bertako ondarearen balioa nabarmentzea. Gainera, kultura zuzendaritzaren programaen artean lurraldeari lotuen, lotuen dagoena da, nabarmendu duenez. Arekin batera, santo sindurain, osasun kontseillariak azpimarratu du urte honetan kulturaren sektoreak ba, erakutsi duela osasunaren e, interes orokorranen alde egoera bakoitzera egokitzeko gaitasuna duela. Gaineratu du, osasunean inbertitzea kulturan inbertitzea dela eta urtengo da, inoiz baino, kulturalagoa izango dela. Eta bukatzeko zuzenekoen inguruan. Ez dugu hau sekula kontatu, baina badakizue egan abestiaren bideoklipa grabatzera andosilara joan ginela. Nafar gobernuaren hitzetan geure herriko zona no baskofonara ikaragarri ongi hartu gintuzten andosilan ia denek. Kasu kuriosoren bat izan zen ere, kolektiboren bat laguntzeko prestutasuna erakutsi ziguna, gero taldeak euskaraz abesten zuela jakitean, baimena kendu eta grabaketa boikoteatu nahi izan zuena. Halakoa da farroa batzutan, baina guzti horren gainetik, euskarak andosilan dituen militanteak daude. Agian ez dira asko izango, baina honenak dira. Euren omenez, Andosilako Euskararen eguna. Aste honetako larun batean. Azken sarrerak Andosilako gazteen telefonoan. Gora Bueno, ba, gora andosila, andosilar militante horien gatik. E, zuzeneko eskainiko duzetakek, andosilako Euskararen egunean, bihar bertan izango da kontzertua peio reparazek berak iragarri du, eta azken sarrerak andosilako gazte elkarteen telefonoan eskura daitezke. Egan kantua entzun, eta gure lurraldaren barrena saioaren atalberria entzutera igaroko gara. ginen desastre bat Iparrikabe koma pazar bat Zunigant chiama Viva la Antxeta Irratiko Historia Podcasta. Gure lurraldearen barrena. Bebidasoa inguruko paisaiaren historia ezagutzeko txokoa. Antxeta Irratian, Josu Narbarte Hernandezekin. Gaurkoan ere talde sozial bat aipatuko dugu, baina aurreko asteko sorginak baino agitzez ezagunagoa den talde bat. Bai, eh, ah. batzuetan e, sorginen antzera tratatu izan zaiena. Edo arrabosa horrekin. Edo kerrago. Edo kerrago. <laughs> bueno, konta iguzu pixkat, eh, zenbait herritan horrelako pertsonak agertu ziren, ez? Bai, agotak izan dira hainbat herritan izan diren talde sozial bat, e, toki askotan, eh? E, bai Akitanean, bai Nafarroan, bai Bretainean, bai Frantziako eskualde desberdinetan, baita Aragoin. Bai, e, ez da zerbait e, Euskal Herrian, Nafarroan, e, Bidasoaldean sortu zen ze, zerbait, ez? Badagoela, badagoela atzetik beste ze, zeo zer. Bai, baina, Bai, beti dago baina <laughs> bat. beti dago zerbait. Eh, eta baina hori gure kasuan bada eh, Lapurdin eta Beariziki Baztanen, Nafarroako iparmen ipareki aldean. Mm -hmm. bereziki pisu handia izan zutela tokiko biztanleriaren baitan. E, zergatik? Ba ez dakik oso ondo. E, agoten lehenengo aipamenak, e, badira praktikan Lapurdiko edo Nafarroako edo zein herriren lehen aipamenak mm, mhm. eh, azaltzen diren garai berekoak. Amairu garramendan aipatzen dira, zehazki mila berrondalaro gita sortziko dokumentu batean. Baina ordurako bertan zeuden, eta ez dakigu beraien jatorria zeintzen. Ez daukago oso argi. Beraz, sorgina baina zarragoa dira, ere bai. Bai, Bueno, eta, eta aipamen, bueno, sorrera edo nola, nola iristen diren ez dakigu, badakigu aipamen zarrenak e, mila berreun eta larogita sortzi hartatik ditugula, baina nola e, jasotzen dugu beraien berri? Ba, zaila da esaten, badakigu herri askotan bat zeudela agotak, bizi ziren auzoak edo etxeak, eta agotoiek e, tokiko populazioak e, desberdintzat jotzen zituela. bizitzeko erabatzen? E, hori baino gehiago bazen estatus bat. Uh-huh. estigma bat. E, ez daki oso ongi zergatik, ze azken finean, e, bai hizkuntzaldetik, bai etni aldetik, bai erlegio aldetik, bai mm, itxura aldetik, e, bertako beste, beste biztan lehen berdinak ziren. Ez zuten desberdintasun etniko nabarmen bat, edo mm -hmm. ez, ziren hijituak adibidez, ez? E, ba, izkuntza bere zutenak eta bizimodu desberdina ez. Agoten kasuan ez. Eta zergaitik izten dira, edo zergaitik sortzen da estigma hori? Hori da misterio handiena, hori da misterio handiena. Agotek e, ze jatorri duten ez daukago oso argi, historialariek, mm, ba, urtetan pentsa dezakegun bezala, e, teoria desberdinak proposatu dituzte. Bai. Batzu diote, e, ba, e, hori zenean, izan ziren Germaniar inbazioen ondoren goak ez dute diren, ez, e, a got, got, godoekin mhm. lotura ez duten, ba, godoak e, e, Akitania eta gero Hispania konkistatu zutenean, ba, bertan gelitutako soladuren baten ondoren goak, mhm. Beste batzu diote e, erromanizazioaren ondoren, ba, kristautasuna sartu zenean, ba, pagano izaten jarraitu zuten indigenen sektoren ondorengoak ezote ziren eta berandu kristautzearen ondorioz ba, ba estigma hori mantendu ezote zuten. Beste batzuk esaten dute, beste batzuk fantasia handiago dute eta esaten dute ba erdiaroan izan ziren eh, erdiaroaren erdialdean izan ziren mm Pirineotan eta Oksitanian batez ere e, Kataroen sekta sektaren ondorengoak ez zute diren. Mm -hmm. e, eh, Kataroak ba, eh, ama, ika, ama, bi, ama, mendetan, e, ba, Frantzia egualdeko eskualde batzutan, Italia ibarraldeko eskualde batzutan, e, indarra hondi esan zuen sekta bat, e, nola baitere Elizaren korruptzioa eta Elizaren aberastasuna salatzen zuten, e, botere politikoa ere lortu zuten toki batzutan, Tuluseko edo foako konderrietan adibidez, eta tira e, une jakin batean ba, frantziako erregeak e, gurutza hautatzen nahien kontra aita santuaren e, babesarekin eta ba, bueno, kataroak e, guz, kataroen kontra izugarrizko sarraskia gintzuten ez da eta batzu diote ba, tira, sarraski horretatik iesi iritsi ziren zenbait kataroren ondorengoak ezote ziren gero ba, lurralda azalduko diren agotak eta beste batzuk esaten zuten esklaboiak zirela Bai, eta nere iritzia eskatzen badiazu nere ustez abizan liteke e, bueno zentzu pixkat izan dezaken teoria bat eta zergaitik esklaboak baino gehiago esango denuke jopuen ondorengoa direla mm -hmm. e, mm, ba 11 12 13 garren mendean Europa feudala zen eta Nafarroa etzen salbuespen bat eta kitania erez eta bertan ba ba jaun feudalak zeuden aide nagusiak zeuden e, eta aide nagusi horiek noski ez zituzten beraien jabetza handia zituzten, lur handiak zituzten, baina ez zituzten haien lurrak lantzen. Horretarako mhm. bat zituzten bazituzten ba guztiz askeak ez ziren e, zerbitzari batzuk e, eta ba tira ondorioz ba herrietan auzotasun eskubide osorik ez zaukatenak jaunaren menpekoak zirelako. Egia da feudalismo hori gainberan sartu zela, erdiaroaren bukaeran, 14 garren aurrera, ba, baztan eratuko da baiara komunitate bezala, bertan auzotasuna izango da, e, ba, e, printzipio politiko nagusia, hau da, biztanle guztiek, etxe batean bizi diren biztanle guztiek e, osatzen dutela komunitatea, eta ba, teoria honen arabera, garai batean jaun feudalen aide nagusien menpeko izandako hauek ez zuten eskuratu auzotasun eskubide hori. Mhm. Beraz, gelitu ziren baztango edo lapurdiko komunitatetako biztanle bezala, baina bertako komunitateko parte izan gabe. Bai, e, bazarete, baina ez. Hori da. Horrelako zerbait, ez? Hori da. bueno, feudalismoaren albo kalte edo albo biktima gisa ere, ba, ar daitezkela diote batzuk, eta niri iruditzen zait izan dezakela zentzuren bat. Izan ere, e, tira, agota, agotak bizi ziren toki famatuenetako bat, bada, baztanen, arizkunen dagoen bozate hau zuaz, mm Norbaitek, pentsalezake, bale, bozate hau zuan, agotak bizi ziren e, baina horrek zer lotura dago Bueno, bozate auzaren ondoan ursua dorretxea dago. Urtsua tarrak izan ziren erdiaroaz geroztik baztanen ziren aide nagusi mm -hmm. potentenetariko batzuk. E, joaten balin bazarete arizkunera ikusiko duzu edo horretxe bertan da. E, badu bere eliza propioa, mm -hmm. arrizko handi bada, izugarrizko kontrol bisuala bailararen gainean. E, haren azpian badago lauta da zabal bat, ba nekazaritzarako oso egokia dena eta ba segurazki aberastasun handia emango ziona bere jabeari. Eta ziurazki lauta hori lantzen zuten hain zuzen ere herriaren e, zea. E, lautadaren beste muturrean dagoen mm -hmm. bozate auzoko biztanleek. Bozate etxe multzo txiki bateko osatzen du. Etxeak baztanen dauden etxe txikienak dira eta segurazki ba, bertako biztan legeinak agotak izan diren ez beti, ba, ba ez dute izan baliabide ekonomikorik, bain zuzen ere ursua atarren menpe ondirelako ursua atarren lurrak landuz eta ursua atarren e, itzalean beti nola baitere ez da. Horregatik, zuke ipatutako feudalismoaren e, zera, bai, eratorria ez? Bai, hori izan liteke teoria bat. Leno aipatu dezuzuk e, estigma, estigma bat zela, mm nola bueno, estatu sozial bat ere izan ziteken, estigmak e, positiboak edo negatiboak izan daitezke, kasu batzuetan eta bestetan. Kasu honetan nolako estigma zan. Guztiz negatiboa. Guztiz negatiboa. Bai, esan dugu, e, agotak ez zuten ez hizkuntza berizgarri bat, ez itxura fisiko berizgarri bat, ez etnia ezaugarri berizgarri batzuk, Baztango komunitate politikoaren legedian ere etzegoen hauek baztertu behar zirela zioen arau bat edo lege bat, ez zeuden... Eh, Kaleko lege bat izan zitekean. Bai, nola baitere, e, ba, usadio bat zen. E, eta, tira, estatus sozial apaleko jendeak ziren, estatus horrek suposatzen zuen, ba, beste nel lurra landu behar zituztela, e, eta ez zuten eskubiderik hori bai, gainera, edo, ez zitzaien permititzen gainerako auzotarrekin edo biztanleekin hastea horrek esan nahi du endogamiara kondomenatuta zeuden, elkarren artean ezkondu bartzuten bai alabai, edo beste herri batzutako beste agot batzuekin. Mhm. e, jabetza propio horiek etzuten, eta lanbidez, ba, tira, e, <laughs> lanbidez zehatz batzuk egitera behartuta zeuden ondorioz, e, gehienak arotzak edo zurginak ziren, eta tira, zerbait positibo esatearen, bazuten arotz eta zurgin fama arotz eta zurgin onak izatearen fama. Bueno, eh, eta etniaz desberdintasuna des, etzuten desberdintasunik eta erlijioan batzuketen hor batzeuden eh, desberdintasunak. Ez, baina bai. Ah, beti dago baina bat. <laughs> bai. E, ez ze kristauak ziren eta joaten ziren mezara eta errespetatzen zituzten e, kristau herrituaren legeak, ba beste beste auzotar guztiek bezala bai, etitzaielako baimenik ematen edo etitzaielako uzten e, kristautasuna gainerako auzotarrekin batera bizitzen. Mhm. Agotek, bazuten arizkungo elizan, e, sartzeko ate berezi bat. Ezin zuten gainerako auzotarrak sartzen ziren ate beretik sartu. Eta hau etzen arizkunan bakarrik gertatzen. E, senperen adibidez, e, norbait senperera joaten marin bada gaur egun, ba, herriak badu eliza e, edar bat, mendekoa, elizak badu sarrera nagusi bat, eta alboko fatxada batean badago sarrera txiki bat agotentzat egina. Mendi, baditugu, antxetirratean baditugu entzuleak, biriatu eta endaia ingurukoak, ba, azkar batean senperera gerturatu daitezkela, bai. eta, <laughs> eta bueno, Elizan, Elizako albo ate hori ikustea. Bai, antxe dago. E, arizkunan ere izan zen, bere garaian, esan dudan bezala, mhm. e, duela urte batzuk, ba, ba egin zuten ate hori ez da, ba, nola baitere... E, segregazio horrekin amaitzeko, baina tira hau ohikoa izan zen. Ez hori bakarrik, elizaren barruan ere meza ematen zen bitartean, ezin zuten gainerako auzotarrekin egon. E, toki berezi batean entzun behar zuten meza, normalean koroaren azpian, edo kanpandorreko eskilararen azpian, edo betirere baztertuta, ezta. E, horrez gain, ezin zuten aldarera hurbildu. Mm eta adibidez elizari doaintzak ematen zizkiotenean hau mm, bitxikeria da baina neko ongia dirazten du ba ze, ze segregazio pairatzen zuten apaiza e, edo, edo dena delako edo mutila e, hau artean ibiltzen zen ba, zapi batean doaintzak jasotzen agoten gana zenean zapiari buelta ematen zion gainerako hau diruak agoten diruarekin <laughs> e, kontaktuan ez sartzeko. Ez nahazteko, eman bai, baina beste alde batetik. Hori da, <laughs> hori da. E, horrek erakusten digu, ba, nola baitere, baztertu bizi zirela. Guztiz. E, bai, bai, eta tira, zapianen kontua bai, nadirazgarri izan diteke, ze izan ere, e, esaten da, ba, gotek, esaten zen agotek gaixotasunak transmititzen zituztela. Bai, nola baitere, e, eh, leprosoen, e, bueno, kondaira horietatik, eh, leprosoak zirela ere aipatu izan zen. Bai, bai, e, batzuk diote leprosoen ondorengoek osatu ez zituzten agoten talde hauek. Eta bai, ba, jendea etzen urbiltzen aien gana, ez zituen ukitzen, etzen aiekin hasten, e, ikusi dugun bezala ere, mm ba, ba, aparte eta tira, gero ba, beste gauza fantasioso batzuk, adibidez e, toki batzutan derrigortuta zauden kalean e, jantzien gainean ba, e, zeinu berezi bat eramaten. Mm Hori beste bai. garai berantiarrago batzuk goratzen dizkigu horrek, bai. baina tira, e, gure gizartean ere ohikoa izan da, e, hogei da baino lehen. Eta jantziko zeinuaz gain, e, zenbait kasutan adibidez, behartzen zituzten, ba, herrietara sartzen zirenean, kanpaitxo batekin, e, ari zirela adieraztera, ba, jendea baztertzeko eta haien bidean ez gurutzatzeko. Lepra ez, baina baziren nola baiteko leporosoak, ze guztiz baztertuta zeuden. Bai, neurri handi batean, e, eh, neri beti gogoratzen dit, eta distantzia guztiak e, distantzia, e, Indian badagoen kasta sistema hau. Mm Non mhm. badauden kasta batzuk ba ezinak direnak eta ba, ba, ba, gizartearen parte dira, baina gizartetik guztika, guztiz baztertutak bizi direnak. Uh -huh. Ba nolabaiteko horrelako talde sozial bat Bai. Mm -hmm. Naiz eta diodan bezala tira haien buruztakiguna ez den asko. Ze izan ere herrietako azken pobreetan azkenak izanik inoiz ez digute adibidez lekukotza zuzen bat utzi testigantzak beti dira beste batzuk haiei buruz esan dituztenak eta beste hoiek askotan ere ez ziren eroso sentitzen haien herrietako paria hau bezizketan. Beraz aipamenak oso urriak dira. Bai badago 16. mendean, badibidez, eh, Gaztelako erregeri aurkeztu zitzaion eskaera bat, ba segregazioarekin amaizetzan. Erregek eman zuen agindu hori, mhm. baina praktikan ez zuen ezertarako balio izan. 17. mendean ere, ba izan zen saiakera bat, e, Juan Goienetxe izeneko arizkundar batek, eh, ba, Madrileko gortean bizi zen e, arizkundar batek, sortu zuen nuebo baztan izeneko herri bat, ba, tira, baztango pobreak ba, Madrilea emigratu eta ba, bertan bizi modu berri bat azteko aukera izan zezazen, eta, eta agot desente gonbidatu zituen bertara joatera, baina deialdiak badiru dietzu larrakastan dirik izan, Eta tira, azkeneko urratsa izango litzateke ba 1817an ba Frantziar irautzaren ondoren eta Espainian ere estatu liberala ikitzen hasi zenean ba bi aldeetan ba legez mm, ba segregazio hauek derrigortu e, debekatu egin zirenean ezta mm -hmm. eh esan duan bezala Frantziar irautzaren e, ondoren iparraldean 1817an afarroan, eta tira horren ondoren isiltasuna isiltasuna nola, nola baita eh, guri iritsi zaiguna e, eh, zurrumurroak dira, eh, edo kaleko kontakizunak. Bai, e, nik ez dakit, e, bozateko entzuleren bat baute dugun momentu netan entzuten, uh mhm. -huh. baina... Egon liteke, egon liteke. Norteak. <laughs> baina beste edo nor bozatela urbiltzen bali bada, edo arizkunera, edo senperera, edo bai gorrira, edo beste edo zein herritara, eta galetzen bali badu ba, agoten inguruan, jende askok seguraski ez du jakingo zertaz ari den. Eta beste jende batek agian esango dio hobe dela gaio horretaz ez hitz egitea. Nola baitere lotxa edo e, deserosotasuna dago gai honen inguruan, ze ez da samurra onartzea ez, gure gizartean izan direla ba, arrazoi jakini gabe, guztiz eh, segregatuta, guztiz baztertuta bizi izan diren <laughs> pertsonak. bai, bueno, eh, lotxa puntu bat ere emango digu. E, E, egon daitezke gaur egun agotak? Edo, e, agotetatik eratorritako jendea? Agoten ondorengoak bai, noski. Bozaten jenda bizi da. Bai. E, Arizkonen jenda da. Baina, bueno, e, ez ditugu e, agot bezala kontsideratuko. Beraiek kontsidera daitezke agot bezala? Tira, hor badago lekukutza polit bat. E, Baigorriko emakume bat, Baigorrin sortutako Baigorriko amestoi etxean sortutako emakume bat, e, Marikita Tamburin izena du. Eta, bueno, neska hau, e, ba, esan bezala amestoi baserrian sortu zen, baina gaztea zelari bere gurasoekin joan zen eh, angelura bizitzera. Eta, tira, arek deskubritu zuen, helduago izatean, ba, agoten e, estratu honetatik zetorrela, eta bere familiaren historia, ba, lotuta zegoela agoten historia honi ezta. Eta argitaratu du, maiatz argitaletxarekin liburu polit bat, e, agoten, agoten in memoriam izena du, eta tira, ba, lekukotza horren adibide bat izan daiteke. Bueno, eta beste norbaitek ere, beste noia aipamenen bat egiten du agoten inguruan? Bai, noski, e, bereziki emeritz mende bukeran, ogi mende asieran, eh, bueno, entzule jakingo dute gara hartan e, arrazismoaren ideiak e, puri-puri dela, ezta, mm ba, tira, arraza desoreinak bat direla, eta arraza bakoitza bere biologikoak ere bat ditula, eta, tira, ba, e, ideia hoiek e, garatzen ari ziren testu inguru batean, ba, oso erakargarria zen agotak bezalako talde, talde sozial bat bertan egotea, ezta. Mm eta ikerketak egin ziren, badibidez, ba, e, e, agoten garezurra gainerako baztanderren garezurrarekin alderatuta ba, berezitasuneko tezun ikusteko, e, ezaguarri fisiko berezgarriako zituzten ikusteko, Eta tira, e, pixkati deia hoien e, e, inguruan adibidez Pio Barojak hitz egin zuen, ez da? Pio Barojak bere nobeletan aipatzen ditu, aipatzen ditu agotak, eta bai, seinalatzen du, ba, badituztela ba, or, orokorran begi urdinak edo begi berdeak, e, handiak izaten direla, matraia handia dutela, garezur handia. Noski, galetu bidez aioke gure buruari hori ezaguarri arrazial bada, edo hmm. mendetan derrigortutako endogamia baten ondorio. Bai, hori, hori esan behar nizun. <laughs> e, azkenean, endogan gultatuta bat zeuden, ba, horrelako zeo zer gertatu bertzen. Bai, bai. Tira, bai, e, meretzi bukera nogi hogei garmende asira bulta hortan, bai, izan zirela, ba, bueno, nola baiteko interesa, ez da? Azken finean, e, ja, azken agoten memoria galtzen ari zen, isiltasun mantori nagusitzen ari zen, ezta? ba, lotxak edo, edo desmemoriak e, eraginda. Eta tira, bai badaude, hola lekukotasun batzu, bapio baro jarena aipatu dugun bezala, edo bada beste novela polit bat, e, Felix Urabaien, ekidatzia. Mm Felix Urabaien ez da bat ere zaguna. E, eh, jaiotako idazle bada, Espainiako Republika garaian, ba, bueno, protagonismoa izan zuen, e, plano politikoan eta plano literarioan, eta Felixu Urabaienek idatzi zituen Nafarroari buruzko bere sorterriari buruzko hiru novela. Taietako bada El barrio maldito. Mhm. bai, e, dena esaten du. <laughs> bai. E, eh, partak argitaratu du berriki eta bertan kontatzen du ba bastandar batek pairatu behar izan zuen eh, desaprobazio soziala agot batekin ezkontzeagatik. Aha. Eta, bueno, tira ba, e, meretzigarren mendaren bukaeran agoten memoria galduta bai, agoten bereizketa galduta bai, baina oraindik e, ba, sozial bat bazegoen e, buelta horren inguruko ba, ba, ba, osnarketa bat. Uh eh, -huh. zu historialaria zaren aldetik, e, eta bueno, e, arantzariekin ba, bastan aldean e, ibili zarelako eta ibiltzen zarelako e, dakit, e, ez dut esango kasu zuzenen bat, baina egoeraren bat ezagutu duzu, edo urbil, urbileko norbaiten egoera ezagutu duzu ba, ba goten urbilekoa dena saiatu naiz <laughs> e, bai, arizko mugen dezagutu e, historialaria izanik kuriositatea sortzen duen zerbait da Bai, ze batez ere bada, azalpen argirik eta azalpen, azalpen logikurik ez daukan fenomeno bat. Horregatik. Eta bai, kuriosoa da. Historiari bat entzat, eh, zerbait, eh, historia bat, eh, protagonista bat, jatorririk, jatorri zehatzi gabe, eta ez bueno, ba... Ez da posible hori. Horregatik, horregatik, ez da posible, eta ziur testu libururen batean egongo dela erantzuna. Bai, tira... Arxibotan lehen esan dizut, e, lekukutza gutxi daude, hauzko iturriak ere zaila dira, ni bozateko jende zagutzen dut, arizko jende zagutzen dut, eta egia esan, gaia ateratzen saia duna izenean, ez da, ez da erraza izan, e, lehen aipatu dugun desero sotasun, edo zera hori badago ez da. Agian neurri hondi batean, jada ez dakigulako oso ondo, eta, eta, eta ba, tira, e, memoria galtzen ari den neurri berean, ba, ba pixkat, arroztasuna sortzen du ere gaiak ez da baina bai zaila zaila da gaiara gaira hurbiltzea. De zero de zero sotas uno eh, zein da lehenengo erantzuna? Bueno, isiltasuna izan daiteke bat, baina egongo da erantzunen bat. Aspaldiko kontua direla hoiek. Aspaldiko kontua dira. Bueno, askotan egiten ditugu bai. horrelakoak, bai. ez? <laughs> Gure memoriarekin baita ere, bueno, ohikoak dira horrelakoak egitera. Ezakita boten inguruan zeo zer gehiago aipatu nahi dezun, zerbait gaineratu nahi dezun, hausnarketa pertsonalen bat egin nahi dezun tira, e, nire iruditzen zait, badela, horrendik bai, ikertzeko dagoen gai bat. Eta, bueno, historio interesgarri badela ere, bai, ikusteko, ba, gure herrietan, beti, ez, e, eh, alda gaitz eta, eta, ia, ia, utopiko bezala, edo, arkadia, arkadia zorion bezala jotzen ditugun herria betan, ba, bueno, badirela puntu iunak ere, ez da. Guztiz. <laughs> eta, orduan, bueno, nikon biatuko nituzken zuleak, ba, arizkon bisitatzera, bozate bisitatzera, ursuako dorretxe bisitatzera. Zenperekoa. Zenperekoa. Zenperekoa. Zenperekoa. Zenperekoa. Bai e, eh, gombidatu gonituzke, ze tira, bada, oain ere deskurritzek dagoen historio bat. E, asko zentratu gara, bastan aldean, arizkun, e, ondarribi, irun, e, bidazo aldean, badago horrelako e, zantzurik? Mm, nik ez dut topatu aipamenik. E, baina zaila da esaten. Ze adibidez, doni man eta ziburun badago beste talde sozial bat, kaskarotak ditzen direnak. Uh -huh. e, ez direnak zehazki agotak, baina bai bazutenak ba estatu soziala bal bat, bazuten lanbide zehatzu batzuetan e, ibiltzen ziren, uh eh, -huh. normalean arran, arraintzari eta arrain lotuta, E, hemen behe bidasoaren kasuan nik ez dut topatu ipamen zuzenik, baina horrek ez du esan nahi ez direnik. Horregatik esan behar ezun, e, oikoa izan zitekelako, ba, ba, bueno, e, klase desberdinetako bai. Eh, pertsonekin horrelako tratuak ere matea. Bai, bai, eta aipatu dugu bai gorriko kasuan baserri bateko biztanleak ziren agotak. Mhm. Zergatik euskalo. Bai, bai, bueno. Ba-, ba... hemen ere antzeko zerbait gerta ziteken. Etxeko lanak dituzu, eh? Bai. <laughs> bueno, Josu, ba, beste behin, mi esker, eh, beste ordu erditxo bat, beste ordu erditxo zoragarri bat basa dugu. Gaurkoan, aurrekoan sorginei buruz, gaurkoan protagonista desberdina, agian sorginak baino misterio txuagoak, sorginak misterio badira, bai. agotak askoz gehiago, sorgine badute historia luzea, eh, agoten jatorria oraindik ezakigu, bueno, e, no, bueno, nortaki, agian eh, lortuko dugu riburuz buruz gehiago jakitea, behintzat, gure entulek badakite, ba, bueno, e, zeo zer, badakite gehiago, ba, agoten inguruan. Nik uste, gure entzulei, entzuna izango zaien terminoa zitzaiela agota, agian ezain beste, eta, bueno, ba, honen bidez, gehiago ezagutu dutela agota. E, funtzioa hori da, e, gure historiaren zatitxoak ere, gehiago ezagutzea baita puntu iunak ere. Hori da. Bueno, Josu, esan dagoa, ba, mi esker gurean izatagatik, datorren azte azkenean ikusiko dugu berriro elkar, amek berriro hemen, antxete irratian, eta placer bat, beti, bezala. Bai, berdin. Bueno, ba, guzti honekin saioaren amaierara iritsi gara, eskerrik asko entzule, ba, irratiaren atzean eta antxeta irratia entzuteagatik, eta gu datorren astera arte, e, ez gara elkar ikusiko beraz, ondo izan eta asteburu ona igaro dezazula.